بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لفقد الله جل شانه يدنا سمو صلى الله عليه وسلم نبسني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى وبيك وبيرويته bojte se Allah dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tbaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom Bogu što od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, i večeras ćemo za Allahu tbaraka ta'ala pomoć govoriti kao i prošli put. E, to jeste, nećemo govoriti o onoj temi koju smo počeli, jer sam rekao vezano za moje putovanje, jer govorit ćemo o tome, inša Allah ta'ala, to jeste govor o sudnjem danu, odnosno imanskim šartovima ćemo nastaviti kada se vratimo. E, ja sam čeras ponovo mislio, kao i prošli put, e, da se dotaknem neki stvari, u stvari da zajednički porazmislimo nekim stvarima koji su i takako bitne za, za nas, koje su i takako bitne za našu zajednicu. Prošli put smo govorili o jednoj bolesti, odnosno govorili smo o bolestima jezika. I rekli smo kako te stvari škode jednoj zajednici, kako škode umetu, kako škode džematu. Pa sam mislio tako večeras da se dotakne malo neke stvari koje su vezane za islamsko bratstvo. Draga braću, vi znate da Kur'an kada govori o zajednici, kada govori, odnosno da kažemo o uzrocima pobjede i poraza, da nam Kur'an daje do znanja da nije i brat, to jeste da nije pojenta u broju i u mnoštvu, nego da je i brat, odnosno pojenta, u tome kakva je ta zajednica. I zato, na primjer, znate kuranski ajed gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ I koliko je mali skupina koje su pobjedile velike skupine. Mnogobrojnije skupine. بِإِذْنِ اللَّهِ uz Allahu pomoći. Znači Allah tabaraka wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu, suri Al-Baqara, nam daje do znanja da nije ibrat, odnosno da nije uzrok pobjede da jedna zajednica da bude velika. To jeste da broji veliki broj ljudi. Nego je bret kakva je ta zajednica. Koliko će taj džamat, koliko će ta zajednica biti zdrava. I zato kažemo da jedan džamat, da jedan džamat, jedna zajednica, da je džamat čudo. I da džamat i zajednica mogu da urade čuda. Ako taj džamat i ako taj zajednica bude, onako kako treba da ta zajednica bude. I zato pogledajte samo, pogledajte uopšte živote Allahu i poslanika. I e pogledajte početke njihovih poziva. Kako je počinjalo i sa koliko je ljudi počinjalo. Na kraj krajeva pogledajte siru Allahu i poslanika alihi salatu wasalam i pogledajte kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam počinjao svoj poziv. Znači zamislite se sada u tom momentu, u tom vremenu, kada u poslanika sallallahu alaihi wa sallam viruje samo jedna osoba. Kada u njega viruje samo Khatija, radijallahu ta'la anha. Pa vreme kada dolazi da u njega poviruje dvoje, pa da poviruje troje, pa četvero, pa petero. Znači, brojevi koji se mogu nabrojati na prste jedne ili na prste dvije ruke. Međutim, Allah tabaraka wa ta'ala daje beričeta i daje hajra u toj zajednici. Zašto? Zato što je ta zajednica onakva kakva ta zajednica treba da bude. I zato što jednom ponavlja. Znači, jedna zajednica može da uradi čuda. Jedan džemat može da uradi čuda ako taj džemat bude onako kako treba da bude. To jeste, ako ne bude, ako ne dozvoli da uđu bolesti u taj džemat koji će razvaliti taj džemat. I zato sada da se vratimo Zato da se sada vratimo, ne sam bogatim reci dole da bude malo tiše kad priđu. Znači, e, zato sada ako se vratimo na nas i vidimo, uzmemo u ibret mjesto i vrijeme u kojem živimo. I vidimo da većina ljudi koji su oko nas, da nisu okrenuti prema Allahu i tabaraki wa ta'ala vjeru. Da ne želi veliki broj njih Allahu i tabaraki wa ta'ala. I vidimo u stvari da broj nas koji žele vjeru, koji žele islam, koji žele da nauče Allahu vjeru, da nas je malo. Međutim, moramo sada mi porazmisliti. Kakvi ćemo mi biti? Ako želimo, brate pažnje, ako želimo hajir i beričet za našu budućnost, odnosno ako želimo hajir i beričet u našoj budućnosti, moramo povesti računa o tome kako smo mi. To jeste, da li ćemo dozvoliti raznim bolestima da nas razvaljuju. I zato, draga braćo, sada kažemo ovdje. Znači, nas je malo. Znači, kada pogledamo, nas je malo. Međutim, zašto onda dozvolimo nekim stvarima i zašto dozvolimo da među nama nastaje razvor. Da se desi da dvojica vraće ne pričaju. Da se ljudi ne salame. Da ljudi jedni drugi je gibete. Da, drugi, da ljudi jedni drugima ruše čast jedni drugi i tako dalje. Znači ako pogledamo toliko nas je, međutim, pored toga što nas je toliko, dozvolimo da jedni drugima rade ono možda što nam ne bi uradili Allahovi tabaraka wa ta'ala naprijed. I zato kada kažemo brat, islamsko bratstvo, kada kažemo islamsko bratstvo, dobro moramo o tome razmisliti. Šta znači kada kažeš da ti neko brat musliman? Znači, pasite ovo, ovo sada nije onaj, ono klasično predavanje koje držimo. Ovo je sad više jedan način razgovor. Znači, sada da porazmislimo zajednički, kada kažemo da smo mi kao ova džemat, kao omlad, da smo mi braće. Kada kažem da mi on brat, da, da smo ti brat, da smo ti brat, šta to znači? Znači li to samo da jedan drugom kažemo na jeziku ti smo brat? Da jedan drugom nazovemo selam? Ili draga braća, to podrazumijeva određene stvari? Naravno da to podrazumijeva određene stvari. I zato vjerni koji se druži sa Kur'anom, sa hadismom Allahovog poslanika alaihi salatu sallam, sa sirom Allahovog poslanika alaihi salatu sallam, vidi kako je bilo brastvo prvi muslimana. I vidi kako su bili uspješni. I šta je njima radila? I šta je od njih činila ta zajednica, iako je možda bio mali broj. I zato Allah vas nagradi, ja sam mislio večeras da spomenem, našao sam u jednoj knjizi od Ibn Kudame al-Maqdisi, rahmatullahi alihi, e, gdje govori o tome šta znači, odnosno šta podrazumijeva islamsko bratstvo. Koja su prava i obaveze islamskog bratstva. To su neke stvari koje su jednostavne. Da kažemo, to su neke stvari koje su šta? Koje su jednostavne. Međutim, ja bih želio, znači ako su stvari jednostavne, da malo o njima porazmislim. Prva stvar što spominje da je pravo brata prema bratu, odnosno pravo brata kod brata, jeste da ga pomogne kada mu je potrebna pomoć. Znači, kada kažemo da smo braći muslimani, da ti je neko brat, šta to znači? Prije svega, o tim stvari, draga braću, znači da pomogneš brata, da pomogneš svog brata muslimana. Opet sada ovo pomaganje ima deređa. Znači, nije svako pomaganje isto. Pa kažu, najniža deređa pomaganje jeste da ga pomogneš kada o tebe traži pomoć. Da ti dođe, na primjer, brat musliman i kaže, potrebna mi je pomoć u tome. Znači, to je najmanji vid, najmanji vid pomaganja. Drugi vid pomaganja jeste da ga pomogneš, da ga pomažeš prije nego što te on upitao za tu pomoć. Znači, ti si vidio da je taj čovjek potrebi za pomoć i došao si pomogu svi. Nisi dozvolio, nisi dočekao da te on upitao. I treći vid, treći vid pomoći o kojima nam govori Kur'an draga braću. I Allah tabaraka wa ta'ala opisuje ashabe, kako su pomagali jedan drugom. A to je, treći vid je, da pomažeš svom bratu u nekoj stvari, da daješ prednost njemu nad sobom. Da daješ prednost svom bratu muslimanu nad samim sobom. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمَ خَسَاسًا I kaže, oni daju drugima, iako je njima potrebno. Znači, daješ nešto. Znači, ima neka stvar koja je tebi potrebna bilo da se radi o imetku, bilo da se radi o me, bilo da se radi, potrebno je tvojom bratu, potrebno isto o tebi, međutim ti daješ njemu. Znači, toliko je to tvoje, znači, pazite, ovo je opet vezano za obudijet, za robovanje Allahu tabarak wa ta'ala. Toliko je tvoje robovanje Allahu tabarak wa ta'ala i toliko je tvoj osnovan sa uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala da daješ čovjeku iako je ta stvar potrebna tebi. Iako je ta stvar potrebna tebi. I zato pogledajte, vratite se na siru Allahu kusanika alaihi salatu wasalam. I odnosa sahaba nasprav ashabima. Mi čitamo siru da se povedemo za sahabima. Da čitamo siru Allahu kusanika alaihi salatu wasalam. Znači, da je čitamo u smislu kao neke historijske ličnosti. Ne. Nego čitamo da se u tim sarima povedemo za njima. Jer mi hoćemo da živimo islam. A vrati još jednom pažnju kada kažemo da živimo islam. Ne da, da kažem da čitamo islamu kao što ljudi čitaju romane, kao što ljudi čitaju knjige, da prepričavam kako je to fino, nego da to uistinu živimo svojim životima. I zato su učinili da su pomagali jedan drugom i čak unim trenutcima kada je potrebna samom njemu. To jeste davali su prednost drugima nad, nad samim sobom. I to je ono što nam govori Kur'an. وَيُثِنُونَ عَلَى فُسِي وَلَوْ كَانَ بِهُ قَسَاسِ I zato, draga braći, mi se družimo učimo Kur'an. Veliki broj nas ovdje, fa'la Allahu tebareku ta'ala, znao suru na pamet, sura Al-Hashr. Znači, ne učimo je samo da je učimo, da učimo da to sprovodimo u praksu. Međutim, opet kažem i ponavljam da to dolazi radi čovjekovog grobovanja uzvišenom Allahu tebarak vata'ala. To jeste radi ječine njegovog grobovanja. Jer on zna da mu je Allah tebarak vata'ala naredio da prema vratu musliman bude i taki i taki. On zna da ga uzvišeni Allah tebarak vata'ala neće prepustiti samom sebi. On zna da ono sve što dadne da će mu Allah tebarak vata'ala nadoknaditi i tako dadi. I zato vidite da ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kao spomnije se slučaj Ensara i Muhađira, da su dijelili metke. Da su dijelili, da su dijelili i metke. Znači dođe ova nema ništa, ostavi se učinio hijđru. Ova mu daje pola svog metka. Dođe, draga braćo, pa s dođe moment. Znači kada dijele, kada daju sadaku, znači dođu da dadnu pola svoje imovine. Zamislite to da dođe čovjek da dadne pola svojim imovini. Kao što se dešavalo. Znači zamisli sada da dođeš, imaš kuću, imaš auto, vrijednost je tolika, ti dadneš pola te vrijednosti. Bilo je oni čak, bilo oni čak, kao što je zabilježi Trmizi u svom sunanu i drugi, a sahaba, draga braću, koji nisu imali šta da daju. Međutim, onog momenta, zamislite, znači, kao što je zabilježi imam Trmizi u svom sunanu, od sahaba, sad ne mogu da se sjetim imena, da kada je došlo, kada je Ebu Bakr dao, svoj metak. Omer dao pola imetka, ovaj dao toliko imetka. Jedan od ashaba je bio, nije imao šta da dadne. Nije imao šta da dadne. Međutim, to što nije imao šta da dadne, nije ga, draga broć, učinilo, zato što je rekao, ja nemam šta da dadne. Ja ne mogu, ja sam u teškoj poziciji. Nego to što ne može da dadne, je uzrokovalo kod njega tegobu. To što ne može da dadne, da pomogne islam, da pomogne hajr, uzrokovalo kod njega tegobu. I otišao je kuće. I prije spavanja je rekao gospodar, ja nemam šta da ete sadaku bihi, da dadnem kao sadaku. Došao je kuć, vidio, nema šta da dadne. Da dadnem hrani, nema hrani. Da dadnem, bilo je, a seba koji su bili toliko siromašni. Znači da dadne, nema šta da dadne. I tu noć prije nego što je zaspo, rekao je, Allah, ja nemam šta da dadnem kao sadaku. Ali kaže, zato kao sadaku dajem, ete bi ardi ala kulli muslimin. Ali kaže, zato kao sadaku dajem svoj čast. Zato kao sadaku dajem, kaže, svoju čast. I svaki musliman koji me ogibet, koji mi učinio zulum, koji mi ovo, kaže, ja mu halal. Znači, pogled, nije mogu ništa da drugo da da kao sadaku, nego je dao svoju čast. Znači, kada nisu imali šta da daju, znači, bilo im to kod njih teklo. Sutra ujutru, kada su došli, i klanjali sabah, namaz. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam se okrenuo na ashabe i rekao ejna al-mutasaddiqu hadihi lejla. Poslanik alaihi salatu sallam se okrenuo i rekao di je onaj koji ovu noć podijelio sadaku. Ejna al-mutasaddiqu hadihi lejla. Okrenuo se sama, bio to Abu Bakr i Omer i svi. Di je onaj koji je podijelio sadaku ovu noć? Pa oni su se pogledali jedan u drugog. Ovaj čovjek, ovaj ashab je najmanje u sebe pogledao. Pa rekao poslanih sa sallam, Ejne mutasaddiqu bi ardi hadih lejle. Bi ardi hadih lejle. Di je onaj koji je ovu noć svoju čas podijelio kao sadaku. Kaže, neka zna da mu je Allah primio njegovu sadaku. Subhanallah. Znači, pogledajte šta je iskreno braću. Allah te barek wa ta'ala je objavom obavijestio poslanika alaihi salatu wasalam ovome čovjeku, ovome ashabu siromaštvu. Ali pogledajte šta je iskrenost. I zato je osnova, osnova iskrenost. Ko krene iskren ovim putem, Allah je našanu ćemo lakšati ovaj put. Ako krene neiskreno, Allah će mu težati ovaj put. I zato ono što je osnova za uspijeh naš, jeste da budeš iskren u svom putu za islam. I zato, ako se nekada pitam, a to je ono što se često po, na što se vraćamo i podsjećamo i ponavljamo i na što moram, a to je, draga breću, da kažemo zašto ovaj čovjek bio da uče s nama ovdje, sada više nema. Nema ga u namazu džematu. Ide na ovo, ide na ovo. Da Allah te barak i ta'ala sačuva. Radi njegove iskrenosti. Ko iskreno hoće da dođe do Allaha te barak i ta'ala. Ko iskreno hoće da dođe do Allaha te barak i ta'ala i njegovog zadovoljstva, Allah te barak i ta'ala će mu Ako hoće radi ovoga ili radi onoga ili se tu pomiješa, Allah subhanahu wa ta'ala mu neće lakšati. I zato, draga braću, musliman koji je iskren prema Allahu te barak i ta'ala, ovam dobro napomnijemo u muslanu. Zašto ću vam reći? Jer dosta, dosta, ja počinjem sad ovdje od sebe, dosta preko naših jezika prelazi, prelazi žaljenje. I da se želimo na naše stanje. Wallahi, nema se ovoga, nema se ovoga, nema se ovoga. Pa se nekako žalimo. I zato, brate, pažu sad na jednu stvar. Ovo sad kažu ovi zapadni stručnjaci, naučnici. Da čovjek razmišlja o onome što ima, kao što razmišlja o onome što nema, kaže 70% bi bio manje bolesti. 70% bolesti koji ima, znači fizički, 70% bi manje čovjek bio bolestan da razmišlja onome što ima, to jest na blagodatima koji ima, kao što razmišlja onome što nema. I ljudi razmišlja ono što nema, još treba toliko para, što nema ovoga, što nema ovoga, što nema ovoga, i tako dalje. Prenosi se od jednog srca Kaže, svaki musibet koji me zadesi, svaki musibet koji me zadesi. Kaže, ja na tom musibetu Allahu tabarek wa ta'ala zahvalim četiri puta. Na svakom musibetu koji me zadesi, ja Allahu tabarek wa ta'ala zahvalim četiri puta. Kaže, prvo mu zahvalim zato što me nije iskušao u vjeri. Nego zato što me iskušao u dunjalku. Zato kad je neko iskušan siromaštvo ili bolesti, Je li iskušan s vjerom? Nije iskušan s vjerom. Iskušan je sa dunjalu. Kaže, zahvalim Allahu tabaraka wa ta'ala zato što me nije iskušao u čem? U vjeru. Znači nije te Allah tabaraka wa ta'ala iskušao pa da se otišao ovaj haram. Ilo, ne, nego iskušao te u dunjalu. Kaže, drugo, kaže, zahvalim mu zato što mi nije dao veće iskušenje od onoga što me zadesilo. Zato što mi nije dao veće iskušenje od onoga što me zadesilo. Kaže, treća stvar, treći put mu kaže, zahvalim zato što mi je dao i uputio me da reknem inna lillahi wa inna ilaihi rađune. Svi smo Allah i Allah se vraća. I kaže četvrti put mu zahvalim radi nagrade koja me očekuje. Četvrti put mu zahvalim radi nagrade, radi nagrade koja me očekuje. Ovo spominjem, draga braću, namjerno ovdje, zato što ova stvar, ovo nezadovoljstvo, utiče na bratstvo. I radi ove stvari dolazi zavist. Radi ovoga dolazi da ono mi što kažemo da ljudi postaju nervozni. U smislu nervozni, da je nervozan prema svom bratu muslimanu. Da ga gleda drugačije. Znači, mnogi stvari, mnogi belaji musibeti dolazi radi ove stvari, radi ove nervoze. Znači, zato što čovjek ne zna kako, obrati pažnju ovo, ne zna kako da se ponaša sa iskušenjima. Mumin, musliman, mora da zna kako da se ponaša i kako da se nosi sa iskušenjima. Bilo šta da ga zadesi, mora da znam kako se satim, kako da satim tim spomeš. I zato ovdje samo kažem, odmah pominjem, znači islamski učenjaci kada govore, ono što spominje ovdje, šehr rahmetullah alaihi, jeste znači svaki ovaj vid pomoći. Ne vrati sad pažna I kada ti traži, i kada ti ne traži, i kada ti daješ, iako je tebi, iako si ti u potrebi za tim, kaže to mora da bude, znači sa jednim, ono što bi mi rekli, merakom. <coughs> Znači ne da bude, evo ti, evo ti prse, idi od mene. Ne, nego sve to da bude sa čim? Da to bude sa jednim rakom. Znači sa jednim zadovoljstvom. Znači pa ste ovo, ulema kada govori o zekijatu, o adabima, odnosno edabima zekijata, jeste da čak onoga siromaha, siromaha kojem daješ, ne samo u zekijatu, nego sadak inače, da na njega gledaš sa, sa jednim poseb, na jedan poseban način. I zato je Selef veličio te siromahe pasti selefije, veličuje siromahe kojima je dao sadaku. Zašto? Ono govori, kaže, vi našu sadaku nosite na onaj svijet. Vi ste ti koji našu sadaku, šta? Nosite na onaj svijet. Nosite našu nagradu za, znači za ahiret. I zato Allah te barek wa ta'ala ti omogućio da preko, da preko tog čovjeka, da preko njega ostvariš nagradu. Druga draga breću stvar koja je od, od prava, odnosno od obaveza prema bratu muslimanu, jeste da ne spominješ njegove mahane. Da ne spominješ njegove mahane. Bilo da je on tu i bilo da taj čovjek nije tu. Ili da pred njim spominješ neke stvari koje ne boli. Međutim, ono što posebno znači ovdje ističem, spominjem i kažem vam, znači na što moramo, ovo su, draga braću, stvari, ovo je, ovo je život, svakodnevne stvari. Znači ovdje, ovdje pokazivamo svoj islam. Ovdje pokazivamo svoj islam. Jer ono što je na čovjekovim djelima, to je u stvari ono što je u njegovom srcu. I zato je stavno tolika veza. Znači pogledajte, koliko, u koliko hadisa ćete naći Allahovog poslanika, alihi salatu salam, veza između srca i čega i organa, udova, vanjski. Poslanika, alihi salatu salam, kaže, nemojte se razilaziti da se vaše srca ne bi razišli. Znači ako se raziđu srca, znači raziđe se i tijela, ako se raziđu tijela, razišla se i srca. Razilaženje, razilaženje jednog podrazumijeva razilaženje drugog. I zato je od, znači, obaveze svakog od nas prema njegovom ratu da ne spominje njegove draga brečumane. Bilo da je on tu prisutan, ili da nije tu prisutan, ili čak da spominje neke stvari što ne mora. I zato Lema kada govori o ovoj stvari kaže, kaže zato što čovjek, zato što čovjek neće nikada, neće nikada naći nekoga koji je bez mahani. Ko nema nikakve mahani kod sebe. Znači, pogledaj, koliko god da tražiš ljudi, nećeš nikada naći nekoga koji je bez mahani. Znači, svaki čovjek pođi ti od sebe, znači ti sam, i ti kao ti imaš mahan. I zato traži opravdanje također svojoj braći. Jer pogledajte ono što smo napomnjali prije. Kako je čovjek brz i kako brzo nađe sebi opravdanje. Na primjer, kada mu neko kaže i ukaže na neku stvar, brzo dođe sam, opravdanje za to. Brzo se opravda za to. Ili da kažemo što još gore, sam sebe Znači, kada sam sa sobom svodi račun o svojim grijesima, sam bi bilo lahko nađe šta? Nađe opravdanje. Međutim, drugom, nikako. Međutim, treba stvar bude obrnuto. Znači, sebi teško traži opravdanje, a svom bratu traži šta? Lahko opravdanje. I zato Lema također, kada govori još ovo stvar, kaže da čovjek mora, ovo dobro zapamte, čovjek mora da se obhodi prema drugom. Onako kako bi ti volio da se taj brat obhodi prema tebi. Znači ovo je jedno znatno pravilo koji su spomenuli islamski učinjaci kada su govorili i komentarisali ajte i hadiso bratstvu. Da čovjek mora da se ponaša prema svom bratu muslimanu onako kako bi volio da se taj brat ponaša prema njemu. I također još jednu stvar što spominju, što je jedna veoma lijepa izreka. A to je da čovjek, znači pazite ovo, čovjek mora, i na to smo govorili prošli put, čovjek također kada sluša gibet, smatra se da šta? da gibeti. Znači, ako ti slušaš da neko gibeti neko, znači smatra se da si ti u gibetu. Međutim, što znači da ako ti čuješ da neko nekoga gibeti, ti si obavezan da ukažeš na to. To jeste da tada, kada taj počne gibet, da ti počneš braniti svog brata muslimana. Pa kažu, zamisli, obrati sad pažnjom, kaže, zamisli da taj čovjek koji se gibeti, da je, kaže, tu negdje iza zastora, iza zida i da vas sve sluša. Zar onog momenta, kada ga ovaj gibet, ja ti šuti. Zar on neće reći, pa oba dvojica su ista? Zar neće reći šta? Oba dvojica su ista. Ovaj govori, ovaj šuti. Kako bi se ti sada osjećao, na primjer, da slušaš, da dole nas prate, na primjer, sjedimo, ja i još neko da ja gibetim tebe, a da ovaj drugi da, da šuti, da ništa ne reaguje na to. Bi ti rekao, pa oba dvojica o meni pričaju? Naravno da bi rekao. E zato kada čuješ da neko govori na nekog tvojeg brata muslimana, zamisli da je kome se govori da izazije. I to će učiniti šta? to će učiniti da onda ti da ti braniš njegovu čast. Da braniš njegovu čast. Jer ako bi branio njegovu čast kada on tu, pa isto tako će braniti njegovu čast kada on nije tu. Jer ti to radiš Allah radi. Je tako? Ne radiš na tog čovjeka. Nego je brasilo Allah radi. Al muslimu ahul muslim. Musliman je muslimanu brat. Radi čega? Jer radi njeločke koristi. Ne nego Allah radi. I zato Allah vas nagradio, znači nadam se da ćemo ove stvarima ovim stvarima porazmisliti. <clears throat> Još jedna, draga braću, stvar koja je veoma bitna. Međutim, stvar na koju mi, tako da kažemo, stvar koju mi zanemarujemo, a što je veliko, što je velika obaveza, znači naša velika obaveza prema našoj braći, to jeste velika obaveza nas jedni prema drugim. I zato bi e, e, volio da ovo večeras, što ću sada reći, da, e, da razumijemo praktično. Jako boj da kada se, kad se razjeđemo i kad odemo svojim kućama i kad budemo klanjali namaze, da ovu sva spravedemo. A to je jedna stvar koja i tekako nema potreba. A to je dova brata za brata. Dova brata muslimana za njegovog brata muslimana. I zato je došlo u sahihu muslima od Abu Dardi radijallahu ta'ala anhu da je Allah posanih sallallahu alaihi sallam rekao da'avetul mar'il muslimi li ahrihi muslim bi zahari bi zahari l'gajbi mustajabetum da je dova brata za brata mustađabe, da je primljena. Znači svaki put i kada doviš za nekog svog brata, znači to je šala primljena do. I kaže ovom hadis poslanika alihim salatu wasalam da, da, da, da ti melek bude kod glave i da melek aminuje na, na tvoj dom. I da kaže amin i i tebi. Znači sve ono što traži svom bratu. Traži svom bratu da mu Allah dadne hajr i beriče tu ume. Znači melek govori i tebi. Međutim ne govori ti čovjek. Nek ti govori neki dobri čovjek, odabrani čovjek, bo, bogobojazni čovjek. Nek ti to govori Melek. I zato zamislite koliko je ova stvar, znači koliko je ta stvar korisna za samog čovjeka. I zato doba uopšte u životu, jednog muslimana. Znači, šta znači doba uopšte u životu jednog muslimana? Ovo sad također možemo povezati, draga breć, ono što smo govorili sa čovjekom mus, musibetima, iskušenjima. Znači, doba, obrate pažnju na ovo, doba je jedan od načina spoznaje uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Mi kad smo ovdje govorili, i kad smo tumačili, kada smo komentarisali, i govorili uh, o načinima spoznaje uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Kad smo komentarisali tri načela i tahavijsku akidu, govorili smo koji su načini spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala. Pa smo rekli da je jedna od načina spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala, spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala čulima. Znači da čovjek svojim očima, uh, svojim vidom, da spozna Allaha tabaraka ve ta'ala. Kako to? Pa smo rekli na primjer muadžize koje su dešavale za vrijeme poslanika kada Musa baci šta pretvori se u zmiju. Znači onaj koji je to nije vidio. Vidio dokaz istinitosti postanja Allah tabaraka wa ta'ala. On u to pa povjeruje u to. Znači zato što je vidio svojim čunima. Jedan ono što spada u vrstu spozna Allah tabaraka wa ta'ala jeste dova. A to je da čovjek dovi Allahu tabaraka wa ta'ala za nešto pa da se Allah odazove to, toj dobi. I zato pogledajte, pogledajte koliko ova stvar samo povećava iman i ubeđenje jednog čovjeka. A mi možda nismo nesvjesni toga. Zar se nije, svima, svima nama se je sigurno desilo da smo doveli i molili uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala za nešto. Pa da nam se Allah tabarak wa ta'ala odazva. Je to tako? Sigurno da jeste. Svi smo sigurno imali jednu stvar. Da smo dovili i tražili od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, pa nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala se odazvao. I to mimo što nam se Allah tabaraka wa ta'ala odazvao. Znači pogledajte suhana koliko je Allahu rahmet i milost prema svojim robom. Wa kala rabbukum udu'uni astajib lakum. I vaš gospoda reči, reče vi me zovite, ja ću vam se odazvati. Ti subhanallah pogledajte Allahove milosti. Vaš gospoda reče, zovite me. Allah voli da ga, da ga zovu robovi. Allah tebarak ve ta'ala čini se odazvati. Allah tebarak ve ta'ala se spušta u zadnjoj trećini neba, u zadnjoj trećini noći, na dunjalučkom nebo i kaže šta? Kaže šta? Ima neko da dovi, da mu dadnem. Ima neko da traži oprost, da mu oprostim. Ima neko da me pita, da mu dadnem. Subhanallah, pogledajte Allahove milosti. I zato samo razmišljanje u Allahove tebarak ve ta'ala milosti, draga braću, oživljava čovjeku srca. Uopšte. A zamislite kako onda kada razmišljaš o Allahove milosti prema tebi. I kada kažeš subhanallah, ko sam ja? Dovio sam gospodara nebesa i zemlje i odazvao se. Dao mi da moje oči, da moje uši, da vide, da vide šta? Da vide trag te Allahove milosti. Opet prema kome? Prema meni samom. Da vide trag Allahove tabarake wa ta'ala milosti prema meni samom. I e zato je doba u životu muslimana čudo. I e zato sada pogledajte na ovom, da se vrati. A to je da dobijemo jedan za drugog. I zato, ako smo iskreni, ako smo iskreni u tome što nas boli mahana, odnosno slabost, ili neka stvar kod nekog brata muslima, ako smo iskreni, i ako želimo da se to ne nađe kod njega, onda ćemo iskreno raditi sa svom svojom snagom i uložiti sva sredstva da, sta, da ta stvar ode od njega. Je tako? Ako ti, na primjer, sada iskreno voliš svoje dijete, i, na primjer, vidiš da to dijete želi nešto, ili da mu treba pomoći da nešto ostvari. Za ti nećeš, ako ga iskreno voliš, ako si iskren otac, za nešto loš svaki napor da dijete dođe do toga. Ako istinski misliš da mu je to potrebna stvar. Je tako isto, ako su misli istinska braća. I vidimo da je bratu potrebna pomoć, ulušimo sva sredstva. Jedno od tih sredstava jeste da doviješ za svog brata muslimana. Da doviješ za svog brata muslimana. I zato pa ste ovo selef. Selef nije dovio, odnosno nisu doveli jedni za drugi, samo onda da kažemo kada bi, kada bi zadesilo nešto. Nego je bilo oni koji su svaki dan, svaki dan, svaki dan u svojim ibadetima brojili za poodređeni broj svoje braće. I zato se prenosio da je imam Ahmed, pa imam Ahmed, da bi svaku noć u svom noću namazu, da bi dobio za šestoricu svoje braće. Znači večeras za ovu šestorcu, večeras za ovu šestorcu, sutra veće za ovu šestorcu, za ovu šestorcu. Znači tako da bi dobio uvijeti. Znači svaku noć bi provodio, dobio bi za, za, za jednu grupu. Grupa A, grupa B, grupa C, grupa D i tako dalje. Znači šta su njemu, njegova braća značila u životu? Znači svaku noć. Znači ovo je na primjer ko se prenosi od imama Ahmeda. I sada zamislite kako bi bilo, koliko bi, koliko bi mi popravili stanje. Pa ste koliko bi ta stvar značila za samog čovjeka koji dobije. Pa znaš, na primjer, ovaj da moj, ovaj jedan brat treba da se oženi, Allaho dragi, oženi ga. Pa mene kaže, idite mi. Ovaj, ovo me treba para. <laughs> Pa me kaže, pa kaže, ovo me treba ovo. Pa kaže, melik, idite Pa ovaj, kaže, ovo me treba ovo. Pa mene kaže, idite mi. Ovo me treba ovo, idite mi. I tako dalje. Znači, od toga i ti možeš hajde i beriče da, da, da zaradiš na dnjavku. <laughs> Ajde se prvi smije. <laughs> to je lepšo račun. Znači, koliko je, hajra i beričeta za samog kako koji dovi. E zamislite kako onda, da primjer, da uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala se odazove na tvoj dovu i da se popravi, da kažemo, stanje tog brata. Ali tako mi Allah ovo može samo raditi onaj koji je iskren prema uzvišenom Allahu tabaraki wa ta'ala. I onaj koji je iskren u ljubavi prema svojoj braći. Jer zato ulema kada govori odnos brata prema bratu, jeste da kaže da ta ljubav, pazite ova, da ta ljubav bude iskrena. Znači prvo je da ga voliš iskreno, da ga voliš iskreno Allaha radi. A drugo je da budiš iskren prema njemu. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što je zabilio imam hakim, kao što je zabilio imam hakim u svom mustadraku, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači, posle više hadisa na ovu temu, da je poslanik alejhi salatu ve selam a znate koliko je živio posle Hatidje, da se brinuo i vodio računa o onim ženama i osobama koje su volile Hatidžu, njegovu ženu. I da je govorio, ona je dolazila kod Hatidža radijallahu ta'ala anna. Pa bi, od, pa bi slao meja sa tim njenim prijateljicama. Pa bi ovo, znači zašto? Znači, znači bratstvo koje Allah tabaraka wa ta'ala radi, ono ostaje. Znači ne mijenio ga vrijeme. A danas je kod nas, danas je nažalno stvar obrnuta. Znači ti si dobar s nekim čovjekom i voliš ga ako vas dijele koristi. Masaleh. Znači, ako ima koristi među vama, znači ima ljubav. Kad nestane ti koristi, znači nema ljubav. Međutim, mi nažalost, znači mi u stvari treba da gledamo drugačije. Ja ovoga čovjeka sada muslimana volim, jer mi je brat uvjer. Znači, bio on bogat, bio on može. Imao on ono što imao ili nema. Znači, samim tim što on musliman, što pada Allah, te barak, te ala, ne on je moj brat. Ako se posto gada si koristi među nama, alhamdulillah, fa biha va ko što kaže. Međutim, volim ga, Allah, te barak, ta'ala, radim. I zato onaj koji je iskren, znači iskren u prijateljstvu, iskren u bratstvu, on može ovu stvar uraditi. Međutim, onaj čovjek koji nije iskren, on ne može toliko da kažemo da se, da se pati za svog brata. Jer čovjek kad vidi kod svog brata nešto toga boli u njegovim prsima. Znači boli ga u njegovim prsima. Zato, zašto? Zato što vjernik u osnovi voli svom bratu ono što voli i sebi. La yu'minu ahadukum hatta yuhabbal ihihima yuhabbuli nefsa. Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude svom bratu volio ono što voli sebe. Pa kao što nisi zadovoljan, kao što ne bi bio zadovoljan, da ti zapadneš određeno iskušenje. Da te Allah tabarak wa ta'ala iskuša sa određenom hanom, isto tako nisi u tim salima zadovoljan zato što je tvoj brat iskuša sa ti. I zato ćeš raditi iskreno da se ta stvar otkloni od tog čovjeka. I zato, draga brać, ova stvar dovi. E, da se na ovome ne zadržavam puno. Znači čak, pazite ovo, čak ulema kada govori kada je neko iskušan da u svojim prsima osjeti prema nekome nešto. Znači, pazite ovo. Znači, šeitan je taj koji sije između braće muslimana. I zato, subhanallah, Jusufa, alaihissalam, pogledajte druženju s Kur'anom šta je. Jusufa, alaihissalam, kada dolazi svom otcu, a njegova su ga braća bila šta? Bacila u bunar. Kada dolazi svom otcu i kada govori onome što je bilo, kaže šta? min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayni ikhwati. Kaže nakon što je šejtan posio između mene i moje braće. Znači nije šer i zlo pripisao svoje braće. Jako su ga tijela ubiti. I e, zato ovdje je također jedan primjer jednog, da kažemo, praštanja. I prelaženje preko mahana. Znači pogledati Usma alaihi salam kao poslanik. Je zato opasite u svakoj kuranskoj riječi, u svakom harfu. Znači svaki harf je radi nečega tu. I e, zato mi ovdje rečeno, znači za, nakon što su me pokušali ubiti. Ne, min badi an nazaga šeitanu bejni u benih. Nakon što je šeitan poslije između mene i moje braće. Znači to je njegov Jusufovo traženje opravdanje za ono što su radili na njegovo braće. Znači to je pripisao šeitan. Međutim, s druge strane, pogledajte, znači u istinu, znači da šeitan bude taj koji posijava između ljudi. I tako šeitan dođe čovjeku i ubaci mu prsa, ubaci mu prsa, ubaci tu prsa, da ne voliš nekog čovjeka. Međutim, niti ne znaš zašto ga ne voliš. Znači, je ti nešto radio? Nije ti ništa. Je li ti pobio koga? Nije ti ga. Međutim, kad ga vidiš, ne možeš ga organski smisliti. To su ne dešava. Gdje vidiš čovjeka, ne možeš ga organski. Međutim, subhanallah, znači, uh, to se svakome može desiti. Zato Allah te barek vatana nam govori. I vas svi su nefi sudurin nas. Znači, oni koji ubacivaju ljudska prisave sve se. Zato je došlo u sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam učenje sure kul auz bi rabbil falak i kul auz bi rabbin nas znači i ujutru i navečer i posle namaza i tako dalje međutim u tom slučaju šta čovjek treba treba da se budi sa tim svesama i da razmišlja ono isto kao što kažemo 2 plus 2 je 4 da kažemo dobro ovaj brat šta je meni uradio pa da je rezultat da ga mrzim znači imam nikakvo ikakve osnove nemam nikakve osnove pa dobro zašto onda to zašto onda to da radim islamski učenjaci kada spominju, kada govori, znači jedan od načina liječenja toga, jeste da neko čovjeka, prema kojem nešto osjetiš, znači da za njega doviš. Kaže, ko budeš dobio za njega, Allah tabarek ve ta'ala u tvojim prsima će promijeniti tvoj osjećaj prema tom čovjeku, odnosno mišljenje o tom čovjeku. I zato probajte. A sigurno ima nas koji su iskušani s takim ljudima. Opet kažem koje, da kažem, e, šeitan im došao i ubacio prsa da je taj čovjek takvi takvi probaj dobiti za tog čovjeka sedmicu dana. Vidjet ćeš da će ti ga Allah tabarik wa ta'ala promijeniti, da će Allah tabarik wa ta'ala tog čovjeka promijeniti u tvojim očima. A zato vam kažem još jednom, znači da pokušam uistinu to, znači da ne bude sada, jer braću pogledajte, znači ovo sad što kažem, kažem prvo tako mi Allaha sebi. Mi ovdje, Boga mi, slušamo dersove. I imamo dersova. Znači mi moga što imamo sedmično dersove i znate da neka se zna desiti, svaki dan imamo neki skoro dersove. Znači, ko hoće da nauči, fala Allahu, može da kažemo koliko toliko naučiti. I ovdje, što spomenemo od ajeta, i spomenemo od hadisa, znači, čujemo mi toga, dosta toga prođe kroz naša, kroz naš uši. Međutim, Boga mi, tako mi Allah. Znači, ja, kao vaš brat, onaj koji vam pročitam prevedem ove hadise, ja prvo kažem sebi, Boga mi, znači, treba Allahu dati dževab, treba Allahu dati odgovor za to znanje koje pređe preko naših usta, preko našeg jezika i koje prođe kroz naše uši. Znači nemojte ovo da bude, da čovjek kaže, razumiješ, ja neću više slušati predavanje, neću dolaziti na predavanje. Znači čovjek mora da traži svoje znanje da poveća i da moli Allaha te baraka wa ta'ala da ga uči ljudi koji će raditi po tom znanju. Međutim, kaže znači moramo, znači dosta je ti stvari, dosta je ti stvari koji su se ponovile. Međutim, moramo više i više razmišljati o tome da to spravedemo. I zato u tim stvarima konkretnim, znači odnosimo među nama. Kako to da popravimo? Kako da izbjegnemo? zato vidjeli ste, Znači, ja vam kažem, u stvari, e, spomenuo sam vam hadise i predaje, da krv koja se prlila među muslimanima, prlila se radi jedne riječi. Čak je možda ta riječ izašla iz nekoga dobronamjerno. Odnosno, nije, nije da je bilo zlonamjerno. Nije bilo zlonamjerno. I zato jedan od selefa, jedan od tabina, je za vrijeme Osmana radijallahu ta'la anu. Za vrijeme Osmana radijallahu ta'la anu. Usto, dok je Osman držao hudbu, javno posavjetovao Osman. Znači mislio je da Osman, Osman radi radijallahu ta'ala anhu treći halifa da u nekim stvarima griješi. Justo je na hudbi rekao boj se Allah. Javno ga posavjetovao. Taj čovjek koji je ustao javno na hudbi Osman radi radijallahu ta'ala anhu i rekao boj se Allah. Poslije toga kada je Osman ubijen, smatro je sebe krivim za ubijstvo Osmana. Smatro je da je Osmanova krv na njegovim leđima. Kaže, radi čega radi riječi koja je izašla iz mojim usta. Zato što sam ga javno posavjetio. I zato ti ponekad, kad rekneš neku riječ, možda, ti dobro, možda si je rekao dobronamjerno. Međutim, nisi je rekao u pravi moment. I nisi vodio računa o svim tim adabima. I onda ta riječ uzrokovala ono što je uzrokovala. Normalno, pogotovo, da znači, će zamislite kada riječ, ne jedna riječ, kada riječ izlaze iz, iz usta licemjera, iz usta pokvarenjaka i tako dalje. I mi onda na to, to prenosimo A znate, one, jeli dječi, ali što su stvari takve, znači jednu riječ kažeš ovdje, dok dođe, dok pređe 20 ljudi, čitava rečenca postane. To je istinu tako. I zamislite onda ako mi počnemo takve habere prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, tako tako. I zato, subhano, pogledajte, jezik, riječ u islamu šta je? I zato ćemo, inša Allah, možda nekada, ako boda, održati jedno uošte predavanje o riječima samo. Mi smo se ovdje dotakli ukratko deba. Pogledajte, subhano, koliko je u islamu stvari vezano za riječ. Znači, kako čovjek ulazi u islam? Sala ilah illallah Muhammadu Rasulullah. Kako na'udhu billahi ta'ala postaje murtad? Sa riječima. Što rekne riječ kufra? Je li tako? Ka, koja razlika između halal, zadovoljavanje strasti i bluda? Koja razlika? Riječ. Aktinčanje. Znači, dođeš žena, dođe, jeli, aktinčanje, sve što je potrebno, džav, uh, e, uh, e, iđab i kabul, prihvatanje, ponuda i prihvatanje braka i imaš sa svojom ženom odnos i, i to ti je halal. I čak to ti je sadaka. Poslanik alihi salatu wasalam kaže u fi buda ahadikum sadaka. I u polnom odnosu jednog od vas je sadaka. Pa kaže Allah poslanič kako to? Kako to da čovjek dođe svoje strasti da ima za to sadaku? Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam. Kaže a raite la wada'aha Kaže, šta misliš kad bi to učinio na haram način? Bir mu bio grijem? Kaže bi, je pa isto tako, ako učinio na halal način, onda mu je nagrad, onda mu je sadaka. Znači pogledajte jedan te isti čin. Međutim ovdje džahnem, ovdje džahmet. Ovdje stan. Radi čega? Radi riječi. Znači riječi potvora. Znači vratite se na siru Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Kada je potvorena Aisha radijallahu ta'la anha. Da je učinila blud sa Safan ibn Mu'attalom. Kada su se vraćali i kada je ostala Aisha radijallahu ta'la anha. I kada je ostao Safan i našao Aisha radijallahu ta'la anha. I onda su došli zajedno se priključali. Međutim, Safani, to je bilo slučaj nužde, darure. Znači da ide sa njim, znači da, ne ostavlja sam. I kad su to vidio lice mjeri, kad to vidio Abdullah ibn Ubej ibn Salul, šta je ko? Kaže, žena Allahovog poslanika da bude sama s ovim čovjekom. Znači, to su bile riječi koje su izašli iz njegovih usta. I tu je bilo, znači čak da su ashabi neki bili tako da kažemo iskušani sa, sa tim, I da su također bili u tom potvorila išu radijallahu ta'la anha i da su posto ga bili kažnjeni. Ashabi Allahu oposanika alaihi sallam. Međutim, to je se nama pouka. Znači, da vidimo šta opasno, šta jedna riječ može da učini. I zato molim Allah ta'ala da nas smile, da nam oprosti, da nas učini u istinu, u istinu draga braću, braću. Jer što jednom kaže malo nas. Znači, pogledajte, kad pogledamo svi, svi, čitav dunja kako se uperio na islamu. Kako se uperio na islamu. Međutim, tako mi Allah, ono više što nas pogađa, je što nas više, znači što više nas ubija, jesu riječi jedni među drugima. Jesu riječi jedni od drugih. I zato samo ću vam još ovo sam reći. Znači, čovjek kada je široki i zdravi prsa, čovjek kada je široki i zdravi prsa, znači, ne prihvata isto. Znači, čovjek kada su nečija prsa bolesna, da Allah te barakva ta nasačka, kad mu srce bolesno, doći mu neka riječ, jedva će dočekati. Međutim, kad mu dođe nešto, a čovjek je zdravog srca, zdravi prsa, reće, ako je to rekao, treba provjeriti. Možda je istina, možda nije istina. Zovim te čovjek, govorio sam, subhanna ših, rahmatullahi ali ših, imam bin Baz, rahmatullahi, kad bi do njega došla greška od nekoga, da je neko rekao nešto, da ovaj rekao ovo ili ono šeh bi prvo rekao, ne moguće da taj čovjek tako kaže. Nemoguće da taj čovjek tako kaže. Kaže, li istinu, je li sigurno rekao? Kaže, šeh jes rekao. Kaže, zovite ga. Ako nema napismeno da je rekao u svojoj knjizi, kaže, zovite ga. Zovite ga, pitaj gdje je li to rekao. Ako se ustanovi da je rekao, šeh mu piše pismo, uvaženom bratu, poštovanom bratu, ovome, tom i tome, i savjetu ga za tu grešku. Međutim, to je čovjek kada je čovjek zdravi brsa. Međutim, kada je čovjek bolesni prsa, znači da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva od, znači, ti bolesti koji mogu da izađu iz njegove glave. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas smiluje, da nam oprosti i da nas učini, draga moja braćo, braćo. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا